Autune, ciam grisa nebulo cofras la urbon de Vieno, la mal varmo pelas multe da turistoi el la tuta mondo en bone hetitain museoin cae arts galerioin. Unu alla plei shatatai turistai altirajoi estes la Belvedere, grandiosa palazzo quiu appartenis al princo Oegeno de Savoio. Facte trovigas du palazzoi, construitae inter 1724 cae 1723, quiui hodiau en havas art galerioin. En la tiel nomata supra Belvedere la princo o casigis bancedoin, cae aliaen festoin. Sed li cutime logis en la pli simpla somera palazzeto, la mal supra Belvedere. Li posedis aliaen palazzoin, vintran palazzon en la centro de Vieno, quiu nun tempe ancao estes art galerio cae ancorau du palazzoin en aliae partoi de la imperiae landoi. Crome li aciris dec quin mil libroin, hiui nun trovigas en la impona Austra Nazia Biblioteco. Ciom da turistoi, ciui ciutage amasse visitas Belvedere, sias che Eugeno ne estis austra princo, cae neniam volis parole la Germanan. Unue li celis carrieron en la Franza armeo, sed, quancam li haves noblein cae famain prauloin, li mal successis gaini la approvon de la Franza regio, ciu mal estimis lin, pro lia mal gran staturo, cae mal bellezzo, cae pro la scandal plena vivo de lia patrino. Anstataue, en 1683, li voyagis a la plei granda malamico de la regio, la Austra imperiestro, Leopold la unua, cae ofertis sian helpon, kiel dung soldato contra la turcoi, kiui tiu tempe siegis vienon. Tiel comensigis milita carriero, dum kiu la iuna militisto vidis la austran armeon al vencoi ne nur contra la turcoi, sed ancau contra siae iamae sam natiuloi, la Franzoi mal simile al plei multae modernae generaloi, li active pato prenis la bataloin, cae estis vundita nau foioin. Ciel milit predon, li aciris la grandegain ricciajoin, ciui ebligis la construadon de liai palazzoi. Mal simile al Belvedere, la plei nova museo en Vieno ne povas protecti visitantoin de la malvama vetero, cia ci estes sub ciela. Sed ne no en tiu relato ci estes contrasto a la palazzoi de prinzo Eugeno, cia ci estes dedicita al heroi de Pazzo, el la tuta mondo bildoi de citiui heroi estas presentatai sur fenestroi lau longe de eta strato en la centro de la urbo. Oni electis citian blutgasse cia miloi da turistoi tra passis cin cion semainon sur voie de la fama cathedralo de Vieno a la lasta lodge domo de Mozart. Sub la bildoi trovigas mal longai prescriboi en la Angla cae en la Germana, de la heroi, cae iliai contribuoi al pazzo. La plei conata el tiue personoi en Vieno estes Berthe von Suttner, Cies spildo este so unu el la fenestrae. Busto de sci so soclo, staras en mal granda proxima corto. Ci ricevis la Nobel premion por pazzo en 1905 naucent quin pro sia laboro por pazzo. Ci fondis la Austran pazzo societon cae vertis romanon contra militoi, cun la titolo di Waffen nida, for la batililoin en la esperanta traduco. La sponsoroi de citiui fenestro por pazzo evidente voles persvadi pats activistoin courage lucte por pazzo kiel faris la heroi sur la bildoi. Sed eble necessus trovi pli convenan etiketadon por la personoi montratae en citiu museo, cia la voto heroo elvocas viroin kiel princo Eugeno, kies curaccio basigis so troda acresemo cae mal amo.